Ela e suas amigas quer se envolver comigo. Sabe que eu sou envolvido e gosto de correr perigo. Hoje eu lancei o cabelinho na régua, o bigodinho fininho, do jeito que elas gostam. Dentro do baile ela passa sarrando em mim do meu copo. Quero um pouquinho, resumo cê já conhece. No outro dia me chamando de amor, mas eu sei que é caô, ela só quer os cara forte. Ah, ah, ah. E nós é envolvido, viu? Ah pega a visão, pega a visão, pega visão. Nós é envolvido, nós não namora, taca pique, sai fora, taca pique, sai fora. Nós é envolvido, nós não namora, taca pique, sai fora, taca pique, sai fora. Nós é envolvido, nós não namora, taca pique, sai fora, taca pique, sai fora. Nós é envolvido, nós não namora, taca pique pique, sai fora, taca pique, sai fora. Nós é envolvido, nós não namora, taca pique, sai fora, taca pique, sai fora. Nós é envolvido, nós não namora, taca pique, sai fora, taca pique, sai fora. Ah, ah, ah, se envolver comigo Sabe que eu sou envolvido e gosto de correr perigo Hoje eu lancei o cabelinho na régua, o bigodinho fininho Do jeito que elas gostam Dentro do baile ela passa sarrando em mim do meu copo Quero um pouquinho, resumo cê já conhece No outro dia me chamando de amor Mas eu sei que é caô, ela só quer os cara forte ah, ah. E nós é envolvido, viu? Pega a visão, pega visão, pega a visão. Nós é envolvido, nós não namora. Taca pique, sai fora, taca pique, sai fora. Nós é envolvido, nós não namora. Taca pique, sai fora, taca pique, sai fora. Nós é envolvido, nós não namora. Taca pique, sai fora, taca pique, sai fora ah, ah, ah. Eu achava, eu disse é logo você que fosse foda, mas ele não é foda, ele é muito foda. nós não namora, taca pique, sai fora, taca pique, sai fora. Nós é envolvido nós não namora. Taca pique, sai fora. Taca pique, sai fora. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.